นามานังสมาโสยุตโตเตสังวิพัติโยโลปาจาปกติจัสสะสรันตัสสะ อุปสักขานิปัตาอุปโกอภยยิภาโวโสนาปุงสกาลิงโคที่กุเสกตังตาตาวันเทปานิทุริยโยคาเสนังคาขุทธชันตุกาวิวิทาวิรุทาวิสภาคถาตินันจงวิภาสารุคาตินาปสุธนาธัญญาชนะปตาตินันจง ทวิปัเตตุรยาธิกรเนกรรมคารโยสังขยาบุโคติโกอุเปตกุริสาอามาตโยปะระปะเรพิอัญญาปะตะเตสุภหุพีนามานัาสมุทโยทวันโตมหากังมหาตุรยาธิกรเนปเทอิทิยังภาสิตากุมิทิกุมาวเจ กรรมธารยสัญเยจาอาตันนาสั ปุริเสสะเลอันกาตุสากาปเทสุจัาวจิสมาสันตคตานามการันโตนาทิมหาจักชายายาตุทางชานิปริมีทานุมหาจักพังิพัตินามการันตาอภยิภาวะสารรโสนปุงสเกอัญญสมาโลโกจาอิตินามะกะเปสมาสะกะโปสัตโปกันโดสมาสะสุตังนิติตัง